está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda nada. Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar. Todo está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda pena por cómo acabó todo esto antes de tiempo. Acabamos locos los dos sin control, llenos de sufrimiento. Pensé en mí, no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo. Ahora estoy perdido, no me encuentro. Oh, lo falso te quiero que tú me dijiste, ahora son veneno. Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro. Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí. Cuesta abajo y sin frenos, y tú no estás aquí. Todo está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda nada. Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar. Todo está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda nada estoy volviendo loco, no puedo olvidar. Tú solo dime quién es quién, quién me prometió la edad y no cabe un alfiler. Y no me grites, vuelve, vuelve, vuelve. Espero te salve, Y le, Diógenes en un espacio limitado por la arteria que me seccionaste ayer. Y me desangro cada noche un tono pálido en la tez. Menuda insensatez te deseo recuerdo mi cuerpo puede leer. Solo cuando duermo nuestra guerra se enmudece. Cuando mi cerebro calla, eso es que algo se cuece. Gana la batalla, pero dañame con creces. Toma la toalla y mi dolor para que reces. Toma la toalla y mi dolor para que pese. Toma la toalla y mi dolor para que cese. Toma la toalla y mi dolor para que pese está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar. Todo está muerto, no se volverá a empezar. No sé qué es lo correcto, no paro de pensar. De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar.